Pare, sabihin mo na, pare. Ah, sige, sige. tawagan mo na. Hello? Hello, um, good evening po. Panawag si Girlie? Ah, tumatayo pa siya eh.